بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محترم لار لار مجاهد برادرلار مجاهدلار مهاجرلار لار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بغن برمينغ تورتيوز أوتز بشنشي هجرينين جمادة ثانيانين برنشي كونيكان شو آينين بوشلانشي بلن birga inshaalloh ustoz Abu Musab Suri hafizahullohning kitobi Da'vatul muqom al islomiy al-Alamiyani biz boshlamoqchimiz.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 robbingizga iymon keltiringlar deb chaqirayotgan edi. Fa amanna. Biz bu chaqiruvga labbayk deb iymon keltirdik. Robbana faghfir lana zunubana. Ey robbimiz gunohlarimizni kechir. Va kaffir anna sayyiatina va xatolarimizni kechir. Va tawaffana ma'al abrar. وصالح بلن بزق وفات بير ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك اي رب ميز وبير بزقى پیغمبرلر انگزقى قيغن وعد انگنا ولا تخزنا يوم القيامة وقيامتكن دا بزنا خار لمجن إنك لا تخلف الميعاد شبه سيز سن وعدنا خلاف قميسن Fastajaba lahum robbuhum so'ngra ularning Robbi ularning duosini ijobat qildi. Anni la udi'u amala amilin minkum min zakarin aw untha. Ke men sizlardan biron amal qiluvchining er bo'lsin yo ayol bo'lsin amalini zoya qilmayman. Ba'dukum min ba'd. Sizlar ba'zilar ba'zilardan ekansizlar. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي كم لرك هجرت قيان لر وأزلرنين ديار لردن هيدل قيان لر ومن يولم دا أزار لنجن لر وقاتلوا وقتلوا وقتال قيان لر وقتل بقيان لر لأكفرن عنهم سيئاتهم من البتة zarur ularning gunohlarini kechirarman. Va la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Va albatta zarur min ularni shunday jannatlarga kirgizamanki, u jannatlarning ostilaridan anhorlar oqadi. Savoban min indillah. Bu Alloh taolo tarafdan savobdir, ajrdir. Vallohu indahu husnul thawab. va Alloh taolaning oldida eng yaxshi ajr bordir. Ali Imron surasining 193-oyatdan 95-oyatgacha. Imom Abu Davud va Imom Tirmiziy Abu Sa'laba Xushani radhiyallohu ta'ala anhu dan rivoyat bo'lgan shu hadisni shunday naql qiladilar. Ke men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan shu oyat to'g'risida so'radim. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم اي إيمان كيلترغنلر سيلر أزلرنجزن بلنجلر أزلرنجز بلن مشغول بلنجلر أزلرنجزن مستحكم تتنجلر لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أجر سيلر هداية طب سيلر كم أدشكم بوسا أو جا زيون اتكزميده ya'ni shu oyatdan shu savol tug'ildiki unday bo'lsa da'vat qilish kerak emas ekan faqala rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar alayhissalotu vassalom javob berdilarki bali tamiru bil ma'ruf va tanahu anil munkar balki bir biriga amr bil ma'ruf qilinglar va bir birini munkardan qaytaringlar hatta idza ra'ayta shuhhan muta'an hattoki siz vaqtiki baxillik itoat qilinayotganini ko'rsiz va havan muttaban va xohishga ergishilayotganini ko'rsiz va dunyo mu'tharatan va oxiratning muqobiliga birinchi o'rinda qo'yilayotgan dunyoni ko'rsiz va i'jaba kulli zi ra'in bi ra'yihi va har maslahatchini o'zining maslahati bilan xursand bo'lishini ko'rsiz فعليك بخاصة نفسك شندي حالت دا سيز وزيز بلن مشغول بولين ودع عنك أمر العوام وعام لنين إشنا قوين فإن وراءكم أيام الصبر زيرك سلردان كين صبر كن لرك لجك الصبر فيهن مثل القبض على الجمر شو كن لرد صبر قليش ليك شغنا اشلاش ليك كبدر lil'amili fihinna ajru 50. Shu kunlarda ishlovchilarga 50 kishiga barobar ajr beriladi. Qultu ya Rasululloh Abu Tha'laba Xushani radhiyallohu anhu aytadilarki, men aytdim, ey Allohning rasuli, ajru 50 minhum ulardan bo'lgan 50 kishining ajrimi? Qala ajru 50 minkum. Aytdilarki, sizlardan bo'lgan 50 kishining ajri. ya'ni sizlar kabi odamlarning amallarining ajrini u oladi. 50 kishining ajrini u oladi. Xullas birodarlar, biz bugungi kunda Alloh alam bir shunday sabr kunlarga kelib qolganmizki, haqiqatda shu dinga amal qilishlik cho'q ushlashlikka o'xshaydi. Hattoki ota-onalarimiz ham bizni qabul qilmaydigan darajada bo'lib qoldilar. Cho'g'da cho'g'ni ota-ona ushlamaydi. Va cho'g' ushlash kabidir deganda vallohu alam bir nuqta ham bor. Ke ushlasangiz ko'ydiradi. Ushlamasangiz qop ketasiz. Ya'ni ko'ydirsa ham ushlab turing degan mafhum vallohu alam shu hadisdan chiqib turibdi. Bugungi kunda birodarlar biz ko'rib turibmizki, dinga 100% amal qilaman degan odam shu tasvirdan boshqa tasvir unga chizilsa bo'lmaydi. Bolachaqa farzandlar hammalarini o'lib hijrat diyorlarida yurib turgan shu musulmonlar va muslimalardan shu hadisning ma'nosini so'rasizlar, yaxshi tushunasizlar. Tirik misollar inshaalloh bular shu hadisning. Shu dinni qo'yib yorsa, nauzu billah, u ham xatarlik. Va ushlasa qo'ydiradi. Mayli qo'ydirsin, lekin ushlab turishimiz kerak. 50 sahobalarning ajrini olish oson emasda birodirlar. Shuning uchun birodirlar, biz Alloh taolo bergan islom ne'mat, jihad, hijrat, qurbonlik, shahodat, saodat shu ne'matlarga shukr qilib, shu yo'lda kelyotgan musibat, balo, imtihonlar, ibtilolar hammasiga chidaylik va shukr qilaylik. Alloh taoladan yaxshiligini so'raylik. Kenglik o'zimizga bo'lmasa, inshaalloh avlodlarimizga bo'lar. Alloh taolo ko'p mehribondir. Biz shu safar niyat qildikki, ustoz yozgan kitobning mundarajalaridan ko'proq foydalanaylik. Oldin biz xulosa-xulosa qilib aytishga harakat qilgan edik, ammo shu safar inshaalloh ko'proq mufassal qilib darsni qilishga niyat qilganmiz. Zeraki hech qanday vaqt bilan chegaralangan holatda emasmiz hozir. Alloh taolo barakat bersin deb duo qilib qo'yamiz, xolos. mana ustoz abu musab Suri hafizahulloh endi kitobni hadiya qilyapti kimlarga hadiya qilyapti shunga quloq solamiz ila rijalil mu'minin va shababin sodiqin shu kitob shunday mu'min rijollarga va sodiq yigitlarga hadiya ekan men ularni ko'rib turibman ke ular salibiylar va sahiyoniylarning kofir kuchining yurishiga qarab turibdi. Va shu kuchlari Amerikaning boshchiligida avqatga hujum qilgandek bizga hujum qilyapti. Bu kuchlari ruhlarni, jonlarni sug'urib olyaptilar. Harom bo'lgan nomuslarini tajovuz qilib tashayaptilar. Muqaddasotlarni ishg'ol qilyaptilar. Shaharlarni bosib tashayaptilar va Alloh taolaning bandalarining rizqlarini tortolyaptilar. Fayamlaul huznu qulubahum. Shu holatni ko'rib, shu mu'min erkaklar va sodiq yigitlar bularning qalblarini g'am to'ldirib tashaydi. Va achchiq bularning tomoqlarini bo'g'ib tashaydi. Va erkaklik g'ayrati bularning ko'z yoshlarini to'sib turadi. Va bularning qalblarida Alloh taolaning nido qilyotgan shu oyatlari aylanib turadi. Va malakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustada'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan. Va sizlarga nima bo'ldi? Ki sizlar Alloh taolaning yo'lida shu mustazaf zaif deb hisoblangan erkaklar, ayollar va bolalar uchun jang qilmaysizlar. Va Alloh taolaning shu nidolari bularning qalblarini achintirib turadi. Ya ayyuhallazina amanu malakum ey iymon keltirganlar sizlarga nima bo'ldi? Iza qila lakum unfiru fi sabilillah vaqtda kesalarga aytilsa ki Allohning yo'lida chiqinglar issaqaltum ilal ard sizlar yerga yopishib olasizlar araditum bil hayati dunya min al oxirah aya sizlar dunyo hayotini oxirat hayotidan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rasizlarmi rozi bo'lib qoldilarmi oxirat hayotini tashlab dunyo hayotiga فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل Dünya hayotning matosi oxirat muqobilda hech narsa emas magar kam. Oxirat oldida dunyo hayoti hech narsa emas. Fayamla'ul asafu wal hasratu nufusahum. Shu oyatlarni eshitgandan keyin shu mu'min erkaklar va sodiq shaboblar, yigitlar bularning nafslari afsus va hasratlar bilan to'lib qoladi. Va yatasaalun bir-biridan so'raydilar bular. Salibiylar, yahudiylar ularning agenti bo'lmoq murtadlar va o'zimizdan bo'lgan munofiqlar bularning to'fon kabi kelyotgan bu yurishga qarshi biz nima qilishimiz kerak? fayatihim ar-raddul hasim min kitabillah. So'ngra Allohning kitobidan bularga hatmi javob keladi. Qat'i javob keladi bularga. Faqatil fi sabilillah. Allohning yo'lida jang qiling. Allohning yo'lida qitol qiling. La tukallafu illa nafsak. Sen o'zing nafsing to'g'risida so'ralasan. va harridil mu'minin va mu'minlarga ham targ'ib qilgin jihad uchun. Asallahu an yakuffa ba'sal ladina kafaru. Shoyatga Alloh taolo kofirlarning shiddatini tusib qo'yar. Ularning kuchini sindirib tashar. Wallahu ashaddu ba'san va ashaddu tankila. Va Alloh taolo ashaddi kuchlikdir va ashaddi jazo beruvchidir. qattiq jazo beruvchidir. Va Alloh taolaning shu oyati ularga javob beradi. Innalloha ashtara minal mu'minina anfusahum va amwalahum bi anna lahumul janna. Shubhasiz Alloh taala mu'minlardan ularning jonlarini va ularning mollarini sotib oldi. Nima ivaziga? Bi anna lahumul janna. Jannat ivaziga. Ularning ishi nima bo'lar ekan? Yuqatiluna fi sabilillah. Ular Alloh taolaning yo'lida qital qiladilar. Jang qiladilar. Fayaqtuluna va yuqtalun. So'ngra qatl qiladilar va qatl bo'ladilar. Va'dan alayhi haqqan fit taurati val Injili val Qur'on. Bu va'da Alloh taolaning ustida haqdir. Va shu va'da Tavrotda, Injilda, Qur'onda yozilgandir. Fayurafriful amalu fi arwahihim. So'ngra shu oyatlarni eshitgandan keyin shu g'amgin bo'lib ketgan qalblari shu oyatlarni eshitgandan keyin orzu bularning ruhlarida xilpiraydi. Va yushriqul azmu fi nufusihim. va azimat bularning nafslarida paydo bo'ladi. Va tanqidu niyatu fi qulubihim va niyat bularning qalblarida joylashadi. Va yaj'aruna ila rabbihim va ular Alloh taolaning huzuriga borib yig'lab yig'lab shunday deydi. Labbayk Allohumma labbayk. Ey Alloh, biz hozirmiz, biz hozirmiz. لبيك لا شريك لك لبيك اي الله بس سنگ حاضر مس سنگ هیچ کم شارك یوخ سنگ حاضر مس بعنا يا رب بعنا اي رب مس بز شو سودگا راضی بولدیک قایتمایمز هم و هیچ کم بزنه شندن قایتر المایده هم الى هؤلاء الرجال المتحفزين للدفاع an dinillah. Mana shunday rijollarga Alloh taolaning dinining himoyasiga tayyor bo'lib turgan rijollarga va mustazaf mu'minlarga yordam berishga, ularni himoya qilishga tayyor bo'lib turgan rijollarga shu kitobni uhdi hadal kitob Shu kitobni hadiya qilaman. ليكون دليلا لهم ومعلما على طريق الجهاد في سبيل الله toki shu kitob ularga yo'l ko'rsatuvchi bo'lsin va Allohning yo'lida jihad qilish tariqasida nishon bo'lsin va zadan yu'inuhum ala al-balaghi bi'awnillah va toki shu kitob Allohning yordami bilan oxirgacha borishga sizlarga zodi safar bo'lsin. Va sifran yarbituhum fikran va manhajan bi aslafihim. Va toki shu kitob Allohning yordami bilan oxirgacha oborishga zodiroh bo'lsin va toki shu kitob fikri jihatdan va manhaji jihatdan bularni salaflari bilan ulab qo'ysin. Shunday salaflarki, ular g'ariblar haq ustida jang qilib g'olib bo'lganlar va o'zlarining dinini qochib-qochib yurganlar. Shu salaflar bilan ulanib tursin ular. Aloqasi uzilib ketmasin deb shu kitobni yozganman. وليعرفهم بتاريخ من سبقهم في درب Va to'ki shu kitob ularga ulardan oldin nurlik yo'lidan o'tib ketgan sobiqlarning tarixini tanishtirsin. Mimman qada nahbahu va mimman yantadir. Shahid bo'lib ketganlar va shahodatni kutib turganlar. Minallazina hajaru va jahadu va awaw va nasaru. Shunday salaflarki ular hijrat qilganlar, jihad qilganlar, panoh berganlar, yordam qilganlar, ansorlik qilganlar. Ular shu zamonadagi jihodiy va islomi muborak inqilobchi karvonning rahbarlari bo'lganlar. Va toki shu kitob ularga jihodiy manhajini bersin va harakati fikrni bersin, ishlash tariqasini tushuntirsin, bir shunday tariqaga takomullashtirilgan holatda bo'lsin. Yusa'iduhum ala يساعدهم على التخلص من quud va jihad tark etib o'tirgan odamlarning musibatdan ularni qutqarsin. G'am va qayg'uning musibatlardan ularni qutqarsin. Ojizlik, sustlik va rijollarning qahr asosida bo'lgan hasratlardan ularga najot bersin. Fa ila haula'il mujahidin al-qadimin. Shu kelajak mujohidlarga الذين ألمحوا أطيافهم في الأفق كم من أولارنين أيلانشنا ويرشنا أفق لاردا كورب تربا سيزب تربا يحملون رايات لا إله إلا الله محمد رسول الله كي أولار لا إله إلا الله محمد رسول الله نين بيرقنا كترب يرب تخفق بالعز والنصر وشو بيرقلار لار izzat bilan g'alaba bilan hilpirab turibdi va tadharu quval kufri va tug'yan va shu bayroqlar kofir va tog'utiy kuchlarni ezib tashayapti. va tahkumu shari'atallohi fil ard va va shu bayroqlar Alloh taolaning shariatini yer yuzida hokim qilyaptilar ilayhim va ila salafihim min mujahidi hada zaman bularga va shu zamonada bo'lgan bularning salaf solih mujohidlarga oldan o'tib ketgan mujohidlarga minash shuhada val asra val musharradin shahidlar asirlar darbadar haydalib turgan odamlar ke ular rasamu li jilil jihad val muqawama al qadim kelajak muqovama va jihad avlodiga naqshani chizib berganlar. Nima bilan? Bidimaihim va ahatihim va ana'i nisaihim va atfalihim. O'zlarining qoni bilan, ohu faryodi bilan va ularning ayollarining va farzandlarining mashaqqati bilan shu yo'ldagi nishonlarni shu yo'lning xaritasini naqshasini chizib berganlar ular ila haula'i va ulaika uhdi hadal kitob bularga va ularga shu kitobni hadya qilarman راجيا من الله الحليم الكريم العلي العظيم الغفور الرحيم الحنان المنان حليم ومهربان الله دن بيوك وعظيم الله دن mag'firat qiluvchi va mehribon Allohdan ummid qilgan holatda alla yuhrimani suhbatahum fir rafiqil a'la. Bularning suhbatlaridan Alloh taolo meni mahrum qilmasin. Allohning huzurida ma'an nabiyyin va siddiqin va shuhada va solihin. Payg'ambarlar bilan, siddiqlar bilan, shahidlar bilan, solihlar bilan billa bo'ladigan suhbatdan Alloh taolo meni mahrum qilmaydi degan umidi bilan shu kitobni hadya qilyapman amali billahi kabirun meni orzum alloh taolo bilan kattadir وببشرى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم والله تعالى نين حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم نين بشارة تبقى من أرزوم قطدر annad-dalla alal khayri kafa'ilihi. Yaxshilikka yaxshilikka yo'l ko'rsatadigan odam xuddi o'sha yaxshilikni qilgan odamga o'xshaydi. Va annal alima val mutaallima sharikani. Va alim va talibi ilm ikkisi ajrda sharik bo'ladilar. Va annal mar'a yuhsharu ma'a man ahabba. Va inson kimni yaxshi ko'rgan bo'lsa, قيامت كندا وشابلن بلا ترادا عمر عبد الحكيم أبو مصعب السوري أستاذ أبو مصعب السوري حفظه الله مانا شو كتابنا شو چرايل الكلمة لربلن بزجة وسلف لرمزجة هدية قلدلر عند كيرينلا شو هدياني قبول قلب شو يولدا يرش طريقة سنة أرغنالك والله هو الموفق va ustozga ham jazakallohu xayran deylik. Biz shu hadiyangizni qabul qildik va Alloh taolo sizga ajr bersin, sizdan rozi bo'lsin va Alloh taolo bu kishiga najot bersin. Birodarlar, mana shu kitobni boshladik. Alloh taolo o'zi oxirigacha borishni nasib qilsin. amal قلشنا nasib qilsin. اللهم صلي va sallim ala sayyidina va habibina Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته